أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين ذلك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yini na 24 ga Ramadan a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da 22 ga watan daya shekara ta 1900 da kuma 78 a jiya idan ba a mamanta ba mun tsaya karshen aya ta 73 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا يوكم ذا متاتي فرقا آية سبعين دهدو لألتي سبعين دهدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا آية وإن كانوا قالوا لك وإن وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك أي قالوا لا يفتنونك وإن كادوا لا يفتنونك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لست اتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك بحف الحياة وبحف المنات ثم لا تجد لك علينا نسيرا وإن كادوا ليسلونك فورا كرف لا تنفس ليك كنت تازاني وتفرك الجبكية عن الذي أوحينا إليك كبر أبن دمك يمك وحي litattari alaina zaira domin ka kirkiro wani abin daban wanda ba shi ba wa idan inda ko hakan ta faru lattakhazuka kalila da sun rike ta a matsayin badadi ma'ana kafirai suke bijirin ma annabi sallallahu alaihi wa sallam shawara cewa addinin musulunci yayi zafi da yawa hukunce hukunce sa na kalubalen kan gumaka da tabutai yayi zafi amma ya sassauta kuma su sassauta sai a da tsakiya an gane ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai manufarsa bane bai canza wani hukuncin Allah amma yana son yayi amfani da dukkan wata hikima da za ta sa mutane su fahimci. to ba lalle ne kuma wani lokacin hikiman ne ya kasance wato ubangiji zai kyale shi akai ba ubangiji na iya canja masa zuwa ga abin da ke shine mafi kyau shine yake tunatar da shi cewa abin da duk suka yi so suke su kautar da kai daga abin da Allah ya dora ka kai an gane ko walau la an tabbatnaka ba dan mun tabbatar da kai ba kan gaskiya لقد كدت تركن إليهم حقيقة كاكت تركن إليهم كتركت يزوى جريسو شيئا قليلا وتئر كركت كودا كتنك إذا إن كودا حكم يفعلوا لا بكناك ضيق الآيات وضيق الممات da أنت نامك maka عقوبة أرايوة a عقوبة كما hukuba kuma ثم لا تجد لك علينا نصيرا sannan kuma ba za ka samu wanda zai taimake ka ba a wurin mu da hakan ta faru to amma wannan abu ubangiji ta'ala ya kace shi akan haka abin da za mu fahimta ni'imar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta tasbihi sai da Allah ya tabbatar da shi domin laula nan ai harfin tunadin ne ne wujudin laula wujudu tasbiti laqad kitta tarkanu ilayhi shay'an qalila ba don samuwar tabbatar wadda Allah ya maka kanta farkin gaskiya ba ba don wannan ba da ta tafi zuwa gare su yanzu ne Allah ya karkata samuwar wannan kenan babu yanda za a iya karkata sallallahu alaihi wasallam an gane ko yace in ko da ta karkata daga abin da zai faru tun da kai babba ne karkata ka sai ta zanto kuma za ta jawo maka babbar hukuma kenan la za kana ka dufa hayati wa dufa al-mawt kamar da aka ce da matan annabi ne man yati min kulli fahishatin mubayyinatin yudha'af la al-azabu عطيفين وكان ذلك على الله يسيرا إن قيدة طيب جتكم كتاء الفيساء فأمت منكم عقوبة بيو عن جانبه بزاء ذات التوبة سميت عكي وصارا بيكم متأني فرارا مولا في سماء ترى أن نجي أيضا عدم سيدو كما تيدو سيدو كما تيدو كما تيدو كما تيدو كما تيدو الرجل الصغير كذاكير وتغائر الرجل كتبائر الرجل الصغير التغافر وتغافر الرجل الكبير كبائر أقول فإنت أي mutumin da ba da matsayi ko ya yi babban laifi sai laifin ya zama karami saboda ba da matsayi laifin ma sai samun matsayi wa tazairu ar-rajul amma mai babban matsayi ko karamin laifi yayi to sai zo sai zama babban laifi kenan da ya zama ka bi kana yato bi kana mamaki an gane ku to sallatin wa in kadu la yastakbunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idan la yanbasuna khilafaka illa qalila إنك من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا وإن كادوا ليستفدونك من الأرض للي تنقص تفتر بكي من الأرض دقتكين بني دقتكين كفر مكة ليخرجوك منها ليستفدونك عن الاستفزاز من الاستغفار كيلو واتو وتودا واتي دكي li yukhrijuka minha dan wato su fitar da kai daga cikin garin makka wa idan inda sun ci nasarar su kore daga makka su da karan kansu ba da izinin Allah ne ka fita ba la yalbasuna khilafaka illa qalila ba abin da za su zauna bayan ka illa zama dan kadan da sai azaba tunda dama zaman annabi a cikin makka shi ya hana azaba ta sauka a kansu wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah وهم يفكرون كفن تور النبي تكون في شيء سابع مثل الله وطي دعا النبي تكون في عذابة كمس وشيني أبنجي ذي كنون سوا إن دا أتي سنك نكر سنك وليك بكر في بيا جيتو دا عذابة فقا كمس كما تنكتن في هجرة ومرميني إذنين لألا يواح النبي هجرة يتكي أما تبدأ أكم كما تريد أكوا أهلا بكتن shekara ɗaya da rabi kasar annabi ya gabarin su aka zo aka yi yakin badar aka kashe mutum saba'in cikin manya-manyan shugabannin su aka riba ce mutum saba'in duniya kowa ya ji tarihin kuraitawa ya faɗi wanwan araha da su cewa annabi sallallahu ya lallata wannan abin kunyin shi suke jin takaici sunnata man kadar sanna qablaka kamar rukunna wannan ita ce sunnar Allah ta'ala dangane da waɗanda muka riga muka aiko kabla ka tun kafin ka nuru sunna cikin manzannin mu ma'ana Allah na ce makon su yana zaunar da su ya ba su adadi kuma yana hana saukar azaba a cikin gari din suna nan in yi nufin saukar da azaba cikin garin to shine sai annabawan su fita shi yasa duk annabin da za a saukar da azaba a garin su sai da aka ce sai annabin ya bar su tukuna kowanne annabi yanzu misali ka dauki annabi lut haka umar malaika malaiku suka suka ce masa suka ce ka tashi ka kwaci iyalinka ka tafi fa asr bi ahlika bi kitab min al-layl wa tabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alayka as-subh bi qarib an gane ولا تجد لسنتنا تهويدا وبنجد يكي سنة المباتة كامل سنة معنى أدند الله يصاب أي وكر وجمد باين كمن زني نتي مكنت نتي وإنينكم على تد الأمة في سيامة تشوزني كم تترد بلين ومن سنة المباتة سنة يد تفارج النبا وانتركو حتى ذا تفارج من ذا الله حتى تفارج النبا صلى الله عليه وسلم سيتل أكيد ولا تلد موت الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به ناكلة لك عسى أن يبعثك ربك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا حتى الصلاة لدلوك الشمس ka tsawar da sallah da duluki shamsi yayin da rana ta karkata an gane ku ila zakatul layl ya zuwa ga lokacin duhun dare nan ma ta sake tsayar da wata sallar karo na uku wa qur'an al-fajr da kuma sallan al-fajr inna qur'an al-fajr lalle sallan al-fajr kana mashhudan sallah sai a bar halarta mala'iku na halartar lokacin da ake yin wannan aya ta fayyace mana lokutan sallah gaba daya sai dai namu ga abu uku ta faɗa bi dulusi sham idan rana ta karkata a nan tana nufin azhar da la'asar saboda suna yin tarayya cikin lokaci karshen muktarin azhar shine farkon muktari na mai na la'asar suna tarayyar lokaci don haka li dulusi sham za ta fi su biyu ila ghasaqil layli da zuwa wani duhun dare wannan magariba kenan da isha'i wa qur'an al-fajr da kuma sallan al-fajr yanzu kaga sallan guda hudu duk sun shiga nan gurin sai dai a fayyace dalla a wato guda biyar kai duk sun shiga a nan gurin sai dai a fayyace dalla dalla sai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai fayyace idan ka koma cikin littafin hadisi da lokacin kaza da lokacin kaza amma wannan ayat ta yi isharar zuwa gare shi bi sifatul ijmal tafsir illa illa na cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ila ila ga fajr wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana wuce to wani da take yin sabani su malamai wai suka ce sallan al-fajr sallah ce ta yini ko sallah ce ta dare me za ku ce ita sallan alfajir cikin yini ake yin ta ko cikin dare shin sallah ce wafi akum fil yawmi aw wafi akan fil laylati to waɗanda suka ce wafi akan fil yawmi suka ce ai da rana take ita aka ce saboda me suka ce da aka ce ila ga ta layli ita ne ta ce ta ba dole sai aka kawo wa qur'an al-fajr suka ce kuma abin da ya sa muka ce wannan a suke take faruwa mai azumi idan ya zo lokacin sallan asuba ya fita daga sabuwar rana daga tsohuwar rana ya shiga wani ne daban sabo ba ku bari ba yanzu duk mutumin da ya sallan asuba sai yau kaji kenan ya riga ya rabu da yau jiya a matsayin laraba yana yau alhamis duk jaririn da aka haifa bayan fitowar alhamis shin dan da ne shi ko kuma dan alhamis ne dan alhamis ne amma kafin alfajir fa dan da bani. wa qur'an alfajr sai suka ta aibata cikin gasatul layl din an ne ku haka suka ce wadansu kuma suka ce a kana cikin dare ne tunda har yanzu akwai sauran ragowar dare bai riga ya zama koran yawa ba sai lokacin da rana ta fito Allah ce inna qur'an al an ce qur'an ana nufin sallan al saboda wujubul qira'ati fi salati saboda wajibcin qira'a a cikin karatu shi yasa aka yi itlaqin karatu amma ana nufin sallah ta sokantunta saboda karatun fatiha wajibi ne cikin sallah bisa zance mafi inganci cikin dukkanin sallah amma akwai riwaya daga Imam Malik ibn Anas yake cewa al-fatiha wajibatun fi aktsari salati la fi kulli salati ya salam fi aktsari salati la fi kulli salati wai abin nufi idan kai san idan kai fatiha a mafi rinjayen sallah to ka biya ba sai kai a cikin dukkanin sallah ba menene ko wato idan akwai a guda hudu sai an farko har zuwa ta uku kai fatiha to ta hudu ba dole bace ba domin abin da ake so fatiha ta shiga cikin kaso mafi ka cikin sallah in ta shiga cikin kaso mafi k'a ba lalle sai ka shiga cikin dukkanin sallah ba kun fahimci ne yaran amma wannan maganar sai mai rauni a gaskiyar al'amari shi ne dole ne ta ta a cikin kowace raka shi ko inda ake ko gaskiya inda ba za ta ci gaba to kuma da nan ne shine Imam Al-Qurtubi yake cewa an ce Qur'an al-Fajr kuma dan a sake samun wani cikin na daban shine iqalatu al-qira'ati fi salati al-fajr kawai karatu Allah ya san sallar ba yace wa hadha mastaqarra alayhi amalu ahli al-madinati sabiran an sabiran yace abin da mutanen Madina suka gada kenan kakanni kakanni har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan an zo sallan asubahi dogon karatu ake akwai kuma hadisi da suka yi isharan ana so a karanta karatu kamar a karanta tuwal mufassal tuwal mufassal shine kamar suratul hujurat da suratul qaf da kuma az-zariyat da suratul tur duk wannan suna cikin tuwal mufassal an gane ku inna qur'an da fajr kana mashhuda lalle sallan al-fajr a bar halarta ce ma'ana malaiku suna halartar lokacin da ake yin ta hadisi ya tabbata cikin bukhari ya tabbata cikin muslim ya tabbata cikin musnad na imam ahmad cewa a lokacin la'asar da lokacin asbahi ne malaiku suke canjin aiki waɗansu su sauko daga sama waɗansu su hau wurin ubangiji ta'ala da aka waɗannan sallolin suke da salala na cewa mala'iku na zuwa daidai lokacin da ake yin su an gane ku ya ta Umar dan Khattab da yaje gona ya je gewaya gona yaje ya ga ya yana ta kallon shuka da ubangiji ya bashi sai aka yi la'asar a masallaci ta kubuce masa da ya dawo samu an yi saboda wai kafaran asaran ladan da yi sai ba da kyautar gonar sadaka fi sabilillah kamar kana kanti kana sayar da atamfofi sallah ta kusa nan kana yi da duka sallah ta kusa a da hadar sallah ta kanta ba kana yi da kalma. a da hadar sallah ta kan kama har la aka kai baka sani ba to wani idan ka dawo shi kenan sai ka san umar kenan da sai ka tinta kalma duk ba dai ka fitar da shi sabin lahi wannan umar yana da karfin imanin da aka kai ba dole bane ke wannan an fahimta ko sai dai ka yi yunkurin ya za ka yi nan gaba kuma ka ta sake kuɓuce maka ومن الليل فتهجد به نافلة لك أتكن وني في ندري فتهجد به كتاك في نافلة al-wujud sukan ce yana daukar ma'anan annaw yana daukar ma'anan al-istifad min annaw wato yana daga cikin wato kalmomi waɗanda ake kira al-abdad su dauki ma'ana kuma su dauki cikin wannan ma'ana an gane ku kamar wallahi idza as'ad as'ad yana daukar kishiyoyi guda biyu as'ad bi ma'ana akbal as'ad bi ma'ana adbar yana daukar akbala yana daukar adbara an gane ku to haka al-wujud yana nufin annaw yana nufin al-istifad min annaw to sai Allah ce wa min al-layl a cikin wani yanki na dare fa tahajjat ka tashi kai sallah na tilatan fa tahajjat bihi kai sallah cikin ka na tilatan laka don kari akan sallalanka da kake da ita idan an ce nafila a harshen larabci ana nufin kari wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila lalle annabi ibrahim mun ba shi ta ishaqa sannan mun ba shi yakuba wa yakuba mun ba shi yakub na tula kamar kari don yakub jika ne ke fa kuma tani na ciki yakub kuma jika ne to to wannan jika so zan to kari kenan an fahimta ko to menene ba dan nazila a nan gurin ne wadan suka ce nazila a nan gurin ziyadatun fil ijab wato a hakkin annabi sallallahu alaihi wa sallam sallan dare wajibi ke a kansa اما حكم الامة فهذا هو واجب يبنيبا لان اعطي رواية لك عبد الله ابن عبال اما اخواتن فعلا من كتب تظنية تبع في جاوة الله واجب يعطينها النبي انبان دا قدائي جير سنة ومن اجرى اسرائي بيجي اكبر جير سنة صلى الله قدائي جير ام تلك عرجي يقوم عرجي يقوم عرق داو جير دا اكا جو كرسن جير دي جو جو بنجي جي ادن دا جي تي هي خمسن وهن خمسون ما يبدو القول لدي هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي yace biyar din ce kuma za a bada ladan hamsin daga yanzu ba sun kuma to suka ce ba sun ga wata magana nan ba tsarin wata wajibin sallah akan mace akan guda biyar din nan saboda haka ce ga wata wajibi ta yake ne sai suka ce su bai sai da wannan ba ko malaman da suke da wannan fahimta suka abinda bai ake nufi na tilata ne akan ka saboda saboda mu tsaron al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka yi nafilfili amfanin nafila a wajen mu da suke gurbin da aka samu da tangarfar da aka samu a cikin farillu an gane ku sannan kuma ta taimaka wajen kankare waɗansu ƙananan zunubai da mutum ya ɗauka wanda ba ta cikin haƙƙin bani adam suna cikin haƙƙi tsakaninka da ubangiji to sallan nafila tana taimakawa wajen kankare wannan to amma shi annabi baya da wannan an gane ko farillansa sun cika ko ba ya zuwa ban biyar da kuma lakan lahu ma ta kaddama min zan zambika wa ma ta askara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima to in yayi nazila kuma shi ya ba su ne kenan sai zan to na ki lakan laka ƙarin falala bayan falala da za ta samu cikin aljanna shine ma dan na ki lakan laka abin da zai nuna haka a ta in yi ba aka ka rubuta makamin mahmuda lalle ubangijin ka zai tayar da kai makamin mahmuda wani matsayi a abin yabo to menene matsayi a abin yabo shi za ka ce za a ba shi liwaqul hamdi liwaqul hamdi wata tuta ce zai kada annabawa su bi dukkan salihai a matsayin shi ne shugaba wadanda suka yi wannan akwai hadisi kan wannan wadanda suka ta za a ba shi al-shafa'atul uzma babban cutar nan wanda sauran annabawa ma kowa ya fata annabi ne zai yi to wannan shine makamin mahmuda din wadan sai ka wadan kuma ganin amma wannan guda biyu sun fitowa a matsayin zahiri an gane ku wa qur rabbi ajkun yudu kala fitin karin ka cewa ya ubangiji shigar da ni mashiga ta gari wa akhrijni mukhrij fitin da kuma fitar da ni mashiga ta gari wa ja'alni min ladunka sultanan nasira ka sanya mun sultanan wato wata dama ko wani iko na firan wanda zai taimaka min na dinka daga gare ka to wajen fasara wannan wadan suka ce a dukkan ni wudu kala sudikin kai fitar da ni wasu za ta gari yayin da ba annabi kenan ya fito daga makka zai je madina yana roƙon Allah ya fitar da shi mafita ta gari a kariji ni muka rage sudikin yayin da ya fito daga makka a fitar da shi daga mafita ta gari can a fitar da shi mafita ta gari mafita ta gari a saukar da shi madina mafita ta gari ya fito daga makka lami lafiya ba tare da kafare sun gan su ba ballantana shi masa ta'addanci to wannan Allah ya ba shi wanda cewa ka rinka roƙa an gane ku a dukkan yi wudu kana sirikin wa karizi bukra da sirikin waj'al li min ladunka sultanan nabiyya wadan suka ce a'a a dukkan yi wudu kana sirikin suna nufin wajen ki da kabari kenan ki da ni mutu da kabari ma'ana ta mun mafarki na cikin kabari wa karizi bukra da sirikin fitar da ni mafita ta kabari. ma'ana ranar tashin kiyama ba ni matsayi matsayi na gari wadanda suka fassara shi da haka wajen li min ladunka sultanan nasira ka san ya mun sultan to idan an ce sultan yana daukar ma'anar ko hujja ta qur'ani wato hujja ta dalili na shari'a kenan ko kuma sultan yana nufin karfi to shi yasa malamai suka ce nan gurin tunda ya ce nasiran wato karfi yake bukata Allah da shi ma'ana yana roƙon Allah ya karfafa masa gwamnatin sa ta musulunci sai kwarjini dan a samu tsayar da dokar ubangiji da Allah saboda ayoyin qur'ani kadai ba sa wadatarwa wajen kawar da barna sai kuma da takobi ga aya ga takobi saboda mutane iri biyu ne wani da an karanta aya sai ya ji sai ya sallama sai yawa Allah da manzon biyayya wani ko an karanta sai ya kunnan farce biyu, sai ya ga sanda sai ya ga gora sai ga doka sai ga ɗan sanda da kulki a kansa to wannan shine sulfanin nasira shi yasa mulki ake gada dole sai da guda biyu ga hikima ta siyasar gudanar da jama'a sannan idan waɗansu suka yi kuma ba daidai ba a yi musu duka ka'idar mulki ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake da dama ubangiji yake zartar da wadansu al'amura ta hanyar sauki irin abin da baya zartar da shi da alqur'ani alqur'ani yake ayi ayi aiki amma idan aka ga sanda da kullai da hula kwano to shi kenan to shi ka in za a iya sarrafar da mulki ta hanyar gaskiya shi kenan in ba irin wannan dokar a cikin gaba ba za a samu zaman lafiya abin da sa mutane ke kare doka yanzu ya zama adon mutum ya kare doka saboda idan ya kare ba abin da za a yi masa ba abin da za a ce doka ta hana yiwuwa a wannan kaza ba kuma abin da za a ce ba ya yiwuwa din ba mai yiwuwa ba ba ba da ba ya yiwuwa ko abin da yake faruwa shine duk abin da kaji an ce ba ya yiwuwa to a wurin wadansu ne ba ya yiwuwa duk abin da aka ce kuma yana yiwuwa to a wurin wadansu ne ke yiwuwa za a ce tilasta ta shi su amma wasu ba za a ce tilasta su ba to ta Allah shi ko wa qul ja al-haqq wa ja al-batil إن الباطل kana zahuqa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وكل كثير جاء الحق جسياتا لجاتا جو وجاءت الباطل ثم كرياتا كون inna al-batila kana zahuqa lalle ita kariya dama mai guda mai guduwa ce ba ta tsayawa ba ta tabbatuwa wuri guda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka karanta wannan aya daidai lokacin da ake fatawa makka ya shigo cikin ɗakin ka'aba ya samu gumata adadin gumatan adadin kwanakin shekaru adadin kwanakin shekara kwanakin da ke cikin shekara nawa ɗari uku da sittin to haka gumata a makara a ɗakin ka'aba ɗari uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanda yana ture su yana kifar da suna ta ja al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa wannan nazzil min al-qur'an wana saukarwa daga cikin wannan al-qur'ani suka ce min dan ba ta rubiyya ba ba min ce bayaniya ba wai min ba'd al-qur'an ba a min jami'ul al-qur'ani muna saukarwa daga dukkanin al-qur'ani ma huwa kitabun abin da yake waraka ne wa rahmatun da kuma rahma lil mu'minina ga mu'minai don wai dan kace yin ta bai biya sai zan to wani sashi na alqur'ani ke zama waraka wani sashin baya zama to sai da suka ce min ce bayaniya an gane ku wala yazidu zalimina illa khasara amma baya farawa a zalimai komai sai tafewa waraka iri biki ko warakan zuci ko warakan gangan jiki waraka ta farko da za ta fara shiga karkashin aya ita ce warakan zuci zuciya ta waraka daga dattin shirka daga dattin bid'a daga dattin hubbu shahawat to zuciya tana waraka daga wannan yayin da ya kasance an karanta da ita alqur'ani ta fahimta girman kai jijji da kai yayin da aka karanta da mutum alqur'ani ya fahimta ya bi kistocin mutanen farko ya bi kistocin mutane yanzu ya ga labarin abin da zai zo nauta da aljanna to sai yi kyau sai zuciya su kai kyau to ga mutum ya gyara halayyarsa ya zama shifa'un kenan to wannan shifa dangane da zuka take kenan sarja'atkum mu'ibatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri da kuma istifa na al'abdan waraka na gangan jiki qur'ani mai girma yana zama waraka na gangan jiki kamar yadda aka samu daga wajen salaf da dama idan wani abu ya faru mutum ya karanta ayar qur'ani ya roki Allah da ita ko mutum ya karanta ayar alqur'ani mai girma ya tofa cikin ruwa ya sha duk wannan ya gabata a cikin salaf duk sun yi wannan to sai zanto shifa'ul lil abdani ko mutum ya rufe ya ita kamar da kwanaki don mutum ta ba makarantar hadisin da ke cikin bukari na mutanen da suka tafiya suka samu wani maciji ya tare shi ko suka karanta masa suratul fatiha to wajen qur'ani ya zama shifa'ul lil abdan wannan yana yin amfani har da kafirai ko ka kafiri ka karanta masa alqur'ani ka tofa masa da nufin ya danna zai iya warkewa an gane ko amma shifa'ul lil abdan wannan khasul lil mu'minina kafirai ka iya amfani da wannan sai wanda Allah ya rubuta zai zama muni to sai ya kafa amfani da wannan an gane ku wala yajidu da illa kafara dan wancan hadisi na bukari wanda aka ce an yi wannan mutumin magani da sautin fatiha sun tofa masa ya warke daga gobar da maciji ya saka masa ai ba musulmi bane ku karanta hadisin da ke ba musulmi bane amma sai karanta masa kuma duk sai da, yanzu kenan idan aljanni ya kama wani kirista ko ba yahudu ya zo ta masa riko ya Allah ta masa ba wani abu sai Allah ta وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى فمسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا أنعمنا على الإنسان idan mun yi ni'ima bisa ga ɗan adam ni'imar dukiya ko ta lafiya a araba sai ka ga ya kawar da kai ya ci mana da'a ko biyayya ya sai ya nisanta da bangaren jikinsa ma'ana ya kawar da kai ya fara nisanta wannan na aji janibi kamar tauhidi ne na araba domin araba na nufin nisanta na aji janibi kuma tauhidi duk ma nufi daya za mu tafi sharru amma lokacin da wani sharri ya shafe shi kana ya usan sai ka ga zanto kamar mai sai bai tsammani wannan dai hoton da wannan aya take bayarwa shi ne abin da sauran ayoyi suka bayar dangane da dan adam wanda yake butulu dangane da dan adam wanda yake ba musulmi na gari ba idan yana cikin ni'ima to shi ya girman kai amma in tsanani ya samu kuma sai zo na koma zuwa ga Allah ta'ala to kuma sai ake kazanto mai koma zuwa ga Allah cikin kowane irin hali an gane ko ilbasa ya barra kazanto mai koma zuwa ga Allah Allah ta kun ka sai da kullun ya malu ala shakilin ne ya aiki ala shakilin a bisa ga siffar da yake aikin sa in na kira ku kun kuna ganin naku ne daidai to shi kenan kowa zai aiki a bisa ga tsarin ka wa rabbukum a'lamu biman huwa a'da sabila ubangiji shi ne mafi sanin waye wanda yake kan tafarki wannan kai a taslimul jadali ne amma in ba ta ba annabi ya san kowa ma dai ya san musulmi su ne ke kan tafarkin gaskiya wanda ba su ko ba kan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 يسويتي سمن أدنائتي وأن هنا تكون الأمر أبجينا هنا تكون كأنه أبجينا فإن الله باع وانده سمن لين روحي كوائنا روحي an gane ku wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ku dai ba abin da aka ba ku na ilimi illa qalilan fa su sai abu kadan wanda bai tashi karaya sai ba to akwai abu sai guda biyu hadisin farko na Abdullahi dan Mas'ud yace muna tafiya tare da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam a Madina ya dogara da wani sanda na itacen dabino sai ga taron yahudu sai banki sai suka ce ku jefa masa wata tambaya ku ya eh, jefa ka ko ku tambayi su dangane da ruhi sai suka tambaye annabi menene rumi abdullahi da muka dace sai na ga annabi yayi shiru sai na fahimci lalle ya ake saukar masa ana gama saukarwa sai ce wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suka ce dan da mun ce karku tambaye shi karku tambaye shi ga idan ta to wannan hadisi na cikin bukhari na cikin muslim akwai hadisin da ban riwayan abdullahi dan abbas shi kuma yace wurin shawa ne suka rasa wata tambaya ta kwari za su wa annabi sai suka aika da delegation zuwa ga yahudu cewa ku ne masana malami ku koya mana wasu tambaya ta kwari ya za mu tambayi su don mu kure sai yahudu suka cewa kuraishawa ku tambayi su menene ruhi sai kuraishawa suka cewa annabi menene ruhi sai Allah ya saukar da wai kaduna ka an ruhu ta ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wannan hadisi biyu sai dai na cikin bukari da mutum muslim abdullahi da mutum wannan ba magana ba ya wajen kantara ya riga ya inganta ta ko ina na biyu ma ta ingantacce to amma abin nufi a nan gurin hadisin abdullahi ta mutum na nuna an yi wannan tambayar a ina a madina sai yahudawa ne suka tambayi annabi ba ko yahudawa maka sai a yana. حديث عبد الله بن ده بس هنا هنا اي وانا تنبير عينا عمكة سورة الإسراء الجزاء انت في تفكر تعالى عشان تعرف ناس سورة يوم السيا هي ذائقة كما حديث عبد الله بن مسعود يا سكر كنت جنتي سمع حديث عبد الله بن عباس dan abin da bukhari da muslim suka rawaito ko bukhari ka tayyaro ba a kan da riwayar Ahmad ko riwayar Tirmidhi ko Abu Dawud ko wani malamin hadisi ta fuskar karfi saboda haka ba a farka su to amma yaya za a yi kenan ga hadisin abdullahi da mutum kuma yana nuna a madina ne abin ya faru kuma surkar isra'i mai kiyaye ce gaba ɗayan ta kuma cikin yin da take da ne suke cewa la ma la min zuri aya barratin aya na iya sauka ke biyu ta sauka a makka kuma wani dalili ya sake faruwa a sake saukar da ita a madina a mai mai an fahimta ko akwai ayoyin da sun samu irin wannan tsari kamar suratul fatiha tana ciki wannan tana ciki duka ga zancen waɗansu malamai da kuma waɗansu ayoyi daban-daban waɗanda aka musu wannan wanda sun sauka ko biyu an gane ku to amma yanzu menene ruhi wajen ne menene ruhi wajen suka ce ruhi shine malaika jibril wajen suka ce ruhi shine rayukan bani adam kowane ɗan adam yana da ruhi a jikinsa ko kowane ɗan adam yana da rai to wannan rai sun a ina yake ba ta da wani likita da ya san inda ya yi dukkan mutane a kwakwalwa yake kamar yadda masu ilimin kalkata suka faɗa masu ilimin kalkata da ta san direct suna tunani kamar yin yana cikin kwakwalwa sun a cikin zuciya yake kamar yadda kan likitocin suka faɗa sun a hanyar ta yake a cikin zuciya yake Allahu a'lam ba wanda ya san inda ruhi amma kuma akwai kuma za a zare shi dan an zare shi kuma ba da madar an gane ku to yanzu wannan kuɗi ba ya ko gajiyar da mutane ba wani ruhun min amr rabbi sanin ruhi wannan aurin Allah kadai wadansu malaman suka fasar ruhi anan suka ce mala'ika jibril wadansu suka fasar ruhi cewa a akwai wani mala'ika babba shine sunansa ruhu waɗansu ma kuma suka ƙara suka ce akwai wani mala'ika babba mai kawuna dubu saba'in kowane kai akwai fuska dubu saba'in kowace fuska akwai harshe dubu saba'in kowane harshe na tasbihi to dubu saba'in zai matsayin wani hadisi ai ya kamata ku ce mawdu'i ai kan kana su shi ne irin wanda imamu sun ce cewa irin hadisin da karshen sa ma ya so nuna maka hadisin ƙarya ne an gane ko قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا با abin da aka baku na ilimi sai dan kadan wala in shi ina la nazaban da Allah ce wala in shi ina in da mun so la nazaban da bin ladhi auhayna ilayka da sai mu tafi mu da abin da muke maka wahayin sa kuma la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka samu wani mataimaki ba a kanmu da zai sake mayar ma da abin da ake maka wahayin sun mun tafiyar da shi amma illa rahmatan min rabbik sai dai rahama ta hana mu tafiyar da shi saboda rahama da ka إن فضله كان عليك كبيرا لما يطلل أن الله جريك صلى الله عليه وسلم من جسي ذاك بذيء كاتو ما أنك با بذيء كاتو ما من جسي با بذيء كفر جابين جمك وآيه سبا ثم ليه نبي عمد سنة سيسل قل إن اجتمع قل نعم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا كل كتيبه بسول إن اجتمعت الإنس والجن فأتي كان قدم بأي جنوب ذاك ذات على أن يأتي بمثل هذا القرآن kai ka kawo kwatankwacin wannan qur'ani mai girma la ya'tuna bi mislihi to ba za su iya kawo kwatankwacin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da kai zai kasance mataimaki da kai. wannan na nuna mu'jizan qur'ani duk duniya inda za ta taru akan a kawo kwatankwacin qur'ani ba za a iya kawo ba wannan mutum da aljan kenan haka in za a ce a kawo surori guda goma ba za a iya ba an yakulu nasarahu qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat ko da sura goma laraba sun kasa kawowa aka dawo takara zuwa ga sura daya wa in kuntum fi rajin min da dunna ala abna fa atu bi suratin min mithlihi a kawo sura daya duk duniya aka kasa kawowa sai qur'ani ya zama to ga gara koyo ya zama to ga gara ba da wani littafin da ba littafin da yake kusan kusan sa yanzu duk kai ne zaka je UTC ko ka je Talaran da dai inda aka ajiye waɗansu Nobel ana sayarwa sai ka ga wani Nobel ya burge ka ka sayo da kuɗi tsada da sa karkashin fulo ba ka san kowa ya zama abokananka amma idan ka karanta so ɗaya so biyu so uku shi kenan ya tafi da garanka wata rana sai mutum cikin kwandon tara ka je ka sai wata mujalla ko ka sai wani jarida lokacin da ka je koyewa kake karo ne da Allah ba ni in gani amma bayan kwana biyu shi kenan kuma ka je ka ba mai kosai a kullum kosai da ita ka riga ta tafi da garanka labarin ya gindure ka ya gundure ka amma ka fatiha kullum alal akalli ka karanta ka danka karanta ko goma sha bakwai amma har yanzu in wani yaro da yake karatu ta zai karanta fatiha sai ka ji kuma jin karanta karanta shi ka duba za a zo sallah a karanta fatiha a an farko a karanta a rakan biyu ko duk mutane da suka ji ba in an zo tarawih ko ta haji ko ta raka a karanta fatiha har yanzu da an zo wani bali ko kana jin jikin sai ka ce amin sai ka kai da koma ba ga bane وموجودا قرآنيا لا يأتون بمثله ولو ba'dhum بعضهم لبعض ظهيرا ba'dhum li ba'dhin zahira ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل حقيقة من صرفه مثالي حقيقة وانا القرآن كل زيجنا مثالي من بجى مثالي دا sauro mun buga misali da gidan gizo gizo mun buga misali da kalima tayyiba an gane ko mun buga misali da kalima khabisa إنا ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل كل مثال يجهن كلي أنبض مثالي أساس السنون القرآن أما فأضاء أكثر الناس بهو مثال يتسكي كي سكي ثورن كي إلا كفورا كما سكي سولي كافر ذات ذات وقالوا لن يؤمن لك حتى تخجر لنا من الأرض ينبوعا أو تقول لك جنة من نخيل وعند فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقى تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن يؤمن لركيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي الكنت إلا بشرا رسولا وقالوا سكريك سوى لن نؤمن لك مو بزام سكري إيماني بكيبا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا har ka bubbugar mana min al-ardi daga cikin idan ta yambu an wata mabubbuga ta ruwa ma'ana yadda mu mutanen maka muke cikin sahara wadin ghairi zu zar'i wani wuri wanda ka ga ta fitowa to ka bubbugar mana da wata mai mari na ruwa mu ga ruwa na fita ko ina sannan me dake manzo ne ta kuma laka jannatun min nakhil ko mu kana da wata makiyar gona min nakhil ta da dinai wa inabin da kuma inabi gonar da dabino da gonar inabi fa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira idan yi so fa tufajjira al-anhara kuma sai ka fuffugar da al-anhara wato koramu khilalaha a tsakiyar wannan gonar tafjirin iya ta fuffugarwa baka ko ina da mare na ruwa suna gudana to idan kana da gona makamanciyar wannan to mun riga mun san lallai kai manzo ne aw tusifa samaa ko kuma in ba tsoro ba to ka rufo mana da sama kama ga anka ka kamar da karya cewa ina ga dama za a iya rufo da sama Kuma ta kan mu ga wani bangare na ta ya falgado ya faɗo a yi ta ake billahi ko ka kawo Allah wal mala'ikatu kabila kuma da mala'iku mu gansu shiri da mu zu mu'ayyanatan muqabalatan kenan ko kuma kabilan ya kasance ajujuwa na mala'iku ga wannan ajin ga wannan ajin ga sanan sahu sahu mu ga ka zo da su ga ga ubangiji kuma ba da su da ga mala'iku kuma ga gona da biyo ga inabi to shi kenan idan mun ga haka shi to kuma kai manzo ne sai manzo ne kenan aw yakun laka baytun min zukhrij ko kuma ya kasance kana da wani gida min zukhrij na zinariya aw taqa fi sama ko mu ga ta wata wata ta kala zuwa sama ولن نؤمن لرقيك in ma ka taka ba za mu taɓa yin imani da matakakalar da ka hau ka je sama din ba hatta ku nazzala alaina kitaban har sai ka saukar mana da wani littafi na qara'u da za mu karanta kowa a bakin littafin shi daban bal yuridu kullu murid kullu murid minhum an yu'ta sayfan munakara wai kowa zai ta bakin littafin sa amma ya za a kare mutane a kan littafi da sai a baka naka wai kuma a bakin naka kowa ma a bakin naka idan ya so to adadin yayin sai to adadin bautar ku kenan kuma samfur samfur na bauta ba iya gaske tun da littattafai sun ya bambam ka ga kenan sabani ba iya ta yanzu ma da littafi sai ana sabani to bala kuma aka samu littafi ko adadin mutane ai ba hikima ciki. cikin sai Allah ce kun ka ce da su subhana rabbi sarki ya tabbatar ma ubangiji na me yake nufi yana da sufofin kamala su tabbatar da ubangiji sufofin tawaya da gajiyawa sun koru gaban ubangiji ma'ana ku a intiqadin ku ababan nan da kuka roka Allah ba zai yi yin ba in ya ga dama ni ko na tabbatar zai yi yi da haka intiqadin ku na ganin kamar kun kure na Allah ba zai yi ba wannan kansa dangana ma Allah ta waya ne da haka sai aka ce subhana rabbi Allah ko ya fi karfin abin gida masa ta waya an gane ku yace hal kuntu illa bakar rasula ai ban zama komai ba fa sai dai bakaran dan adam rasulan kuma manzo wanda ba ma dukkan waɗanda suka taɓa zuwa cikin annabawa ko wanne ɗan adam ba wani wanda yake cikin mala'iku dukkanin annabawan da su يؤمنوا إذ جاءوا بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وما منع الناس ان يؤمنوا با abin da ya hana wasu cikin mutane su yi imani illa an kado ba ce dai kawai sun ce ba abin da ana karban shiryan nan illa an kalu ba sai kawai su rinka cewa a ba aka Allah bakar rasula in ya Allah zai tashi turo manzo sai kuma ya turo dan adam wai shi ne hujja wai abin da ka ba za su imani ba dan ne aka turo mutum da sai a turo mala'ika suka rinka cewa ma ya hadar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi aswa laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu نذيرا aw يلقى ilayhi kanzun aw takuna lahu جنة يأكل minha ya annabi zai rinka tafiya tafiya kasuwa ya annabi zai rinka cin abinci wa turo mala'ika mana sai Allah ya musu da martani a can wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq ai dukkan annabin da aka taɓa turowa yana cin abinci yana zuwa kasuwa sai sai duk annabi ba taɓa turo mala'ika ba to wa ma zo a ba'a sallahu alaihi wa sallam suke kuka ce da su lokana fil ardi mala'ikatun da a ce a ban kasa din nan mala'iku ne yanzu ne suke tafiya kai kawo cikin kasa mutuma innina suka mai da kasa wurin zaman su suka nasu da ita da a laifin Minas as-sama'i malakar rasula to da sai mu saukar da mala'ika ya zanto shi ne manzo alaihim akan su daga sama Kuma ka ce da su kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa shi da tsakanin ni da ku cewa waye ke kan gaskiya Allah ya isa shi da tsakanin ni da ku cewa na isar ku ne ba ku ji ba innahu kana bi ibadihi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 يكو مبايا الله ودن راسي مكيك كوش كامة سجيه ونعترهم توكا فريضا متاجيس يوم القيامة a yi nuna ranar tashin kiyama za mu su ala wujuhihim suna tafiya da fuska yanzu ba wani wanda ya taba ganin gwanin tafiyar da yake tafiya a fuska ya kasance kafarsa na sama hannunsa kuma na sama fuskar ta ko yake kalle da ita wa nahsuhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim za su tafi akan fuska Allah ya umuyan suna matafi wa bukman bebaye wa summa kuma kurani hukuman wanda ba ta iya magana shi daidai ma kurma wanda ba ya ji idan an yi haka ubangiji zai sake su yadda anan suka makance a gaskiya ba su ji ta ba yadda anan gurin suka kurince mata ba su saurare ta ba yadda anan gurin suka ce ma gaskiya ba ta iya kurincin gaskiya a bakin su gadi to haka ranar tashin kiyama sai a hana su ji da dukkan waɗannan gaban ma'awahun jahannam makomatu ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu akwai hadisi na san malik sai an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya za a yi bil adama yi tafiya akan fuska sai annabi ce innal ladhi amsahum ala arjulihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim wanda ya ba su ikon tafiya gidan duniya akan takon kafa shine kuma zai ba su ikon tafiya a fuska duk wanda gani zai kallo kenan Allah ta ba mace kullama khabat zidnahum tayra ita wata jannama kullama kabat duk lokacin da ta san lafa haka jidnahu ta ira ta kala rulata sai mu kara mata hauhawa zalika hakan ko zai faru akan su bi annahum jazaohum shine sakamakon su saboda ne bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafirce mu ayoyin mu wa qalu ga irin abin da suka rinka faɗa a idza kunna ibaman yanzu idan mun riga mun zama kasusuwa wa rufatan mun riddige cikin kasa a inna la mawutuna kalkan jadida yanzu kuma za a tashi tashin mu kuma wata sabuwar halittar daban haka suka karkacewa dalilin أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أذنا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان حسورا أولم يروا شنباتا جميع أن الله الذي خلق السماوات والأرض ألا نوان جاء لسكا ميدا كتا قادر على أن يخلق مثلهم mai iko ne bisa ga halittar kusan kusan su ana buga musu misalin abin da yake su girma shi ne sama shi ne kasa a yanzu masu da kalkan an sama da kalkan samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar sama da halittar kasa aiki ya fi girma to Allah da yi wannan kuma sai ya saka halittar da shi kan adam قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه سنة أبنجي يا سنة wani ajali lokaci la rayba fi wanda babu kokonto a cikin sa shine yunin nan ranan tashin kiyama inna sa'ata atatu lariba fiha wa anna Allah yab'ath man fil qubur dole kiyama za ta zo ko sannan kuma za a tashi wadanda suke cikin kaburbura وأما الظالمون أما الظالمين ضد حكا تلك الشيء كالفان وانا مغانا إلا كفورا كوي تلك دوجي ذي كافر الله سيقول كثير سو لو أنتم كم يكون قضائل رحمة ربي فأتي كون يكتي ملكر تسكوشن وبيجي نرحمة لأمتكتم تدكون كل تسكوشن خشية الإنفاق تنجين فولان كالكتير أو رفابا جنرور وكان الإنسان كثورا إذا ما أدى بروتي shi dama dan adam kauro ne ko gidan sa wani lokacin sai yayi kauro to balantana kuma titi an gane ku amma taskokin ubangiji na arziki bai danka mukullansa a hannunku ba dan in an danka a hannun bil adam to sai a shiga wahala ruwan sama babbar taskar sai kasance ba a danka ta a hannun wani malamin kimiyya ba da zai murza wata na'ura ya kasance girgije ya kama ya zubar da ruwa a inda ake so kace da Afirka mun gama yawo da Kadiwal sun gama yawo yawa zai musu ruwa kuma man fetur shi ma wannan wani arziki ne da galibi tafka ce ta ubangiji a cikin kasa sai Allah ya ajiye shi inda yake so da a ce a hannun dan adam take da ba mu samu ba haka kuma tsirrai da ke fitowa duk wannan fuskoki ne na rama ba ta hannun kuwa to kuma haka rahama da za ta sa ka samu shiga aljanna tafka duk makullan hannun Allah da hannun mutane suka yada wani zai kai ne daga alubaiti sai alubaiti da aka yanzu ko wani ya ce maka da makullin tafiya na gafara a hannunsa kawai ya maka abin nan ne ya yaudare ka ne ya fata ma lokaci ya fata a kansa lokaci a yi sai ka ce maka to kai tun da ka ce kai ta aljanna ne ko kuku a laura kan gurin sai ka maka kalubalen kan da aka wa yahudu yahudu suka ce su a aljanna ta su ce suka ce rana abna'un lahi wa aiba'u suka ce lan yi dukkan aljanna da illa man kana hudan aw nasara suka ce lan ka masalan naru illa ayyaman duk da'awa a ruda da'awa da'awa take kin kaza da'awar kaza da'awar kaza Allah ce kul in kana lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalifatan min dunin nas fatamannu al-maut in kuntum sadiqin tun da dai lahira ta ku ce ku kuke da shiga a can ku kuke da fada ko kuke da uwa a gurhu wanda ke da uwa a gurhu ba zai ci wanda ba zai ba tun da abin haka ne ku gura mutuwa fatamannu al-mauta in kuntum sadiqina ko gura suka tafi mana an nan wahala kuke sai ka je motar ka ambulance man fito a samu da kyar a yi ruwan sama ya fita ma gida ya hana ta fita sake da yi yoyo yi zuba wahalhalun duniya ga sanan gurin a kai ka asibiti ko a turo ko a gida duk ba wahala kuke wannan ka tafi can gurin mana sai kake shiga da ka huta tunda ka ce ka gidan aljanna ne kaga ba zai je tun ba ya fi ka san rayuwa kuma ya fi ka san rayuwa kamar wani malami a kan ya samu ya tara waɗansu masu arziki ki ce musu sauki ya buɗo a cikin wani littafi yanzu kiyama duka duka ya ɗauki wata ɗaya ba saura wata ɗaya kiyama ta tsaya amma sai ya nuna wani daga cikin yan kasuwar ta amma abin da yake so a kai masa mota to na ga kuɗi ta motar kuma ya ha za ta ko na ga yace wallahi ba dan ya ce sai masa mota ba shi ya yarda lalle kiyama saura wata ɗaya saboda yadda suka yi da malama kiyama saura wata sai kuma ko dai kawai amma cewa a kai masa fijiyo sabuwa to shi ne mayar masa da tunanin su wa kana al-insanu katura dan adam kauro ne da shi sai Allah ce ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لعنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات حقيقة من بيوى أنه موسى عليه السلام آيوي بلاترة مبينة آيوي توني بيج معجزة بأكبر حرب بلاترة إذا تكنسوا أقوى العطاء فإن أقوى أليس يتاء أنه فألقى عطاء فإذا يسوى نوبين ونزع يده فإذا يبضع للنظرين فإنكم أسنون ولقد أخذنا آل فرعون جد سنين فإنكم البعر an gane ko fa wahaina idan musa an nubrij da aka kalbahar kan falaka fa kana kullu firqin kasawdul aziz an gane ko sannan at-tufana al-jarada al-qummala at-tafadi'a ad-dama nawa kenan fara waɗansu malaman kuma suka lissafa waɗansu ba wannan ba suka ce su ne dai manyan ayoyi guda tara amma idan kuka lura ayoyin annabi Musa ai sun fitara domin kuma wa zallanna alaihim al-ghamam wa anzalna alaihim al-manna wa salwa wannan ma da ayoyi ne an gane ko ya kuma lokacin da yake bigi dutse kan bada da duniya suna ta aikar da hanga wannan ma ayoyi ne sai suka ce ayoyin da ake nufi da guda tara waɗanda aka baki don zuwa wajen fir'auna da su Wanda waɗanda aka wa bunu isra'ilawa daga baya wannan su ne guda tara wanda wancan da muka lissafa a baya duk sun shafi waɗancan sun shafi fir'auna kenan an gane ku fas'al bani isra'ila idja'ahum tambayi bani isra'ilawa lokacin da annabi Musa ya zo musu فقال له فرعون في فرعون يقول في إني لا ظنك يا موسى مسحورا lalle ina tsammanin sai annan wuta mai sihiri ne ko an sihirce ka kala sai yake laqad alimta ma anzala haulai ka san ba wanda ya saukar da wannan ayoyi illa rabbu samawati wal ardi sai ubangijin samai ubangijin kasa basaira ya saukar da su a matsayin hujjoji wa inni da abun ya fir'aun masbura lalle ina kyautata san karfin azima kenan shi yasa ta iya ba tsoro ta ga shi kadai ne ga kuma fir'auna mai mulki ne ka ta fara mulki yake wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura fa arada an yattakhizahum min al-ard sai fir'auna yaso ya wulakantar da banu isra'ilawa min al-ard وأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لشيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فأراد أن يستفزهم من الأرض sai Fir'auna ya so ya wulakantar da bani Isra'ilawa min al-ard ya kore su daga Misr kenan fa garakanahu Allah ce sai muka dulmar وقلنا من بعده بني اسرائيل باين ان كتب فرعون كان من كما كتب بني اسرائيل واسكن الارض تجيب زونا اتقر بيت المدن وإذا انت كتاع فزونا اتقر مصر وإذا انت كتاع فزونا دائم لكوس ودنيا فإذا جاء هذه الآخرة إذا القول يزو ما رانا ناظرة جئنا بكم لطيفة أدفتن لكوش زام زودكو لطيفا هذا الوعيد جنا أحد جنا كين لطيفا ko da wani ko yana musra wani na baitul maqdis a tashi kiyama da za a hada ku gaba daya wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da wani alqur'ani da gaskiya kuma qur'ani ne sauka ba mu turo ka ba illa mubashiran wani zira fa sai ka zanto mai bushara ka zanto mai gargadi to abin da muka fada da daidai Allah ya samu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tsare mana assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam ya tambaya ta farko yake cewa ta yi bayani cewa idan mutum ya yi addu'a ba za a taɓa karɓar addu'a sa sai ya cika wasu sanatai na addu'a. Ya ce to malam yana so a tambaya masa ko da kaɗan daga cikin sanatan addu'a. daga cikin sharɗin da ke sa karɓa addu'a na farko kar mutum ya kirayi kowa sai Allah ba na da halatta mutum ya shirka na biyu kuma daga cikin sharɗa ya kasance abin da mutum ya roƙa abin da an yi masa izini ya roƙa ne a shari'anci idan ka roƙi abin da ba ka izinin roƙon ka ba za a biya maka bukatan ka ba kamar yanzu ka roƙi Allah ya turo ka annabi ka ga riga ya rufe kofar annabta wannan bukatan ba za ta biya ba ko ka nemi a baka makamin Mahamuda wanda aka wa annabi alƙawarin sa ka ga ba za a baka wannan ba ko ka roƙa sannan kuma ya kasance mutum yana cin halal wannan dole daga cikin abubuwan da ke zasa wato abin da ke cikin sarƙan addu'a ci gaba na'am mai tambaya ta kawai yake cewa malam akwai wani hadisi da ya gabata yake cewa ka nemi duniyar ka kama ba za ka mutu ba kuma ka dukufa wajen la'ilolin neman lahira kamar cewa za ka mutu gobe. wani hadisi ne bai yi ci gaba. Aka yi maka mai tambaya ta gaba yake cewa menene hukunci idan wani abu ya fasa sai a cikin wata unguwa ko wani gari sai mutanen wajen su taru su ce za su daga alkur'ani da wanda ya ji da wanda ya gani da yi magana ba duk qur'ani ya abin na. shi wannan bayanan ba da ne yin haka hanyoyi ta a na shari'a da dabara don a gano mai laifi idan an gano mai laifi kuma a masa hukuncin da ya dace amma kar a wata hanya ta siri ko tafi domin cutar da wani dan adam ba ya halatta ba ne tambaya kaga yake cewa ne yana da aboki abokin nasa yana da aure suna zuwa tare gidansa to har idan ya kasance shi ma din baya nan dan saboda amana sai je gai da iyalinsa to yaya wannan al'amari dan ya je karin shi da shi sai ya daga waje gai da shi wa za ta antum mata an fata hunna min wara'i hijab malam ya tambaya ka ga yake cewa mutum yana da dana kuma yana da dukiya amma lokacin da yake da rai yayi mutakar bakin kokarin sa domin ya tarbiyar da su tarbiyar ta musulunci bayan ya rasu sai suka fantare kuma suka dinga zuba suka dinga almubazzaranci da dukiya to yaya hukuncin wannan mutum shi sun dai ya ya ka tungo kanka wajen tarbiyya su ne sai kan gare daga baya to wannan wala su durwa da su mudra ukra amma in yayi sakaci tun farko wajen tarbiyya to wannan ba zai rasa labo ba cikin wannan laifukan da suke ko da bayan mutuwarsa ya ta gare shi sai ma'aikatan gwamnati ne albashin da ake baki da ya kaka karaya karya ba to zai yi hijira ya bar kasar nan don saboda gudun cin hanci ya ina ai sai ku tambaye shi ga gaji hijira wani ka'idoji kuma zai ga wanda zai suka na sharɗan hijira akwai wanda suke hijira ai ta barin ayyuka aiki ko kuma wadan suka sauke da aiki wannan in ya samu ya tafi sai ya aikin sa wata kasa ba da yi kama aiki a wata kasa har kafin lokacin da Allah zai bamu da shugabanni na gari waɗanda za su gyara harkokin aikin gwamnati ko da ma'aikatan mu ba za su rinka gudu ba tambaya ta gaba yake cewa iyayensa duka biyu sun rasu to in ya zo bai san irin yadda ya zai musu addu'a ya ce malam idan taimaka musu da shi zai yi musu addu'a yace Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara Allah ya rahamce su kowa sai faɗa addu'a ce wannan ba abin da yake kace Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara Allah ya rahamce su Allah ya yafe musu zunuban su اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم har zuwa ga shine abin ba ta ga wata ƴar uwa ce take cewa ita tana da bakin azumi guda goma don saboda jinin al'ada to sai ta rashin lafiya har shekara ya zo har wata shekara ta sake gajewa ta ba ta lafiya to yaya za ta karama wannan azumi ko na kara biyu in ta samu lokaci ta samu sauki sai ta rama kuma ramuwa ne kawai a kanta ba za ta yi wani cewa ba ko shekara goma ce ba ta rama ba dai ramuwa ne a kanta ba a ba mutum tsakanin shirwa da azumi yadda ka san ba a haɗa maka tsakanin tsayuwa da alwala lokaci guda a ce ka yi kan wasu alwala to haka ba a haɗawa tsakanin ciyarwa da azumi ko dai kai azumi ko kai ciyarwa amma shari'a ba ta haɗa guda biyu shi yasa yana daga cikin siyasi wanda yake ko za ka lura da shi a ce a haɗa maka nan take yi ciyarwa ga wannan to ba ba da wani hadisi guda ɗaya da za ka dogara da shi kan wannan domin asalan ciyarwa ana kawo ta ne ta zanto a madadin azumi هذا بدل هذا والإطعام بدل من الصيام إذا mutum ba zai iya azumi ba ko na wuce ciyar to amma ce ga azumi ga ciyarwa a hada ma lokacin ba zai yi ba malam ya tambaya ta kusa ta karshe yake sarki ne ya auri budurwa bayan sun zauna wata biyar sai ta haihu to dan naki ne in dai wata biyar ne ba naki bane ba in dai wata biyar ne in an kai wata shida zuwa abin da ya sama to ya zama naki karin manta jama'a gobe dan Allah ya kai mu akwai sauran auren malam sayyidu a nan gurin bayan an yi sallar juma'a wato mufaji'a kenan yanzu laraba suka ce mufaji'a abinda ba da su ba tambali kawai a sanar da kai da zara an yi juma'a nan eh eh wanda ya muku baki ya sa zan mutum yau ka zana gyare gyare amma zan mutum gobe kuma ya tambaya ta karshe yake cewa malam shi ne yana cikin wahalhalu masu yawa a taimaka masa da addu'a kuma wata yar uwa tana cewa tana neman haihuwa ita ma taimaka mata da addu'a kuma wani yake cewa cikin addu'a sai yana yin addu'a yana tambaya Allah ya ba ki dukiya mai yawa kamar dukiyar karona to a cikin shari'a akwai laifi akwai laifi akwai mai duka ce a baka dukiya irin ta karuna dukiyar karuna ga halakar da shi dai yanzu na amfani ka roki wannan har kullum abin da zata roka ya Allah ba na arziki arziki mai albarka to idan ka sai arziki ne albarka sai ya zanto ya wadace ka da bukatunka da na iyalinka da na kowa da na kowa bai kautar da kai da tafarki madadi waɗanda ba su da lafiya kuma ko a gida ko a asibiti ubangiji ta Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya kara musu bukatunmu gaba ɗaya Allah ya biya mana wassalamu alaikum warahmatullahi خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن